ऐं जिन पंहिंजे पालण हार जी रज़ामंदी हासिल करण लाइ सबुरु कयो ऐं निमाज़ पढ़ी ऐं जेकी खेनि रोज़ी ॾिनीसूं तंहिं मां ॻुझो ऐं पधरो ख़र्च ख़र्चियाऊं ऐं चङायुनि सां मदायूं टारींदा आहिनि तिन लाइ आख़िरत जो घरु आहे